İkinci sual mübariz qardaş haqqında soruşmaq istəyirəm. Bir sual elə Ərxan Səfərdə qorxunub da mübariz. Hə, deyirlər hə. Onun haqqında yəni nə deyirsən? Vallah o da elə o birisi kimidir. Yəni aydın deyil. Yəni, o deyir ki, Əlxanın dərslərinə qulaq asın, onların kitablarına, onun da həmçinin dərsləri var, kütlələri var, yəni, internetdə var. Belə. Kim onu dəstəkləyir, ondan çəkinəm. Çünki o hal-hazırda o bizim üçün bidətçi sayılır. Turab Əlxan Musayevdən söhbət gedir. Bəli o biz üçün bidətçi sayılır, məlum deyil. Ondan tələb olunub, öz əqidəsini bildirsin, minhəcin. Çünki deyirlər ki, özdə elə adamlar deyirlər ki, onlar cəmaat hamısı kafir görür. Onlar, məsələn, alimləri təhqirləyir və s. və s. Elə adamlar deyirlər ki, o tövbə eləyib, o bizləndir. Və biz ona görə ondan demişik ki, onun xeyri üçün. Demişik ki, bəs yaxşı adamlar danışmır da mübarədə. Deyirlər gök dönüb onlarla da. Biz demişik ki, sən əgər doğrudan tövbə eləmisənsə dinə və nəyə tövbə eləmisən? Eləmisənsə, eləməmisənsə dinə eləməmişəm. o isə, özünüz də görürsünüz ki, hadisələri, birinci, deyir ki, birinci başladı ki, sizin maşınınız var, 30 mindən 55 min arası laf tutaq ki, maşın var. Bu söhbətə nə daxil var? Söhbət maşından gedirdi. Hətta mən zarafata yenə vurdum, uşaqlar güldülər. Dedim, manatla qəsd edirdi, yoxsa dollarla? Dirhəmlə. Yox, dirhəmlə yox. Ucuz da, dirhəmlə ucuz. <laughs> Yox, yox. Çünki manatla qəsd etsə, mənim maşım 30 min deyil. Dirhəmlə. Hə, 24 mindir. Hə, amma dollarla, hə, olar üçün düzdür. Lakin yenə həl-hazırda Lab 50 minlik maşındır. Lakin söhbət maşından gedmir axı. Söhbət əqdədən. Sonra dedi ki, sizin villanız var, mən iki otaqlı evdə yaşayıram. Elə çıxdı ki, mübariz küsədədir. Evsiz də heç də qalıb, heç də siz qalıb. Heç də yoxdur. Qardaş, bunun söhbətinə dəxili var. Söhbət gedir ki, səni barədə ciddi ithamlar var. Mövqeli bildir. Sonra dedi ki, mənim aləm barədə nəsə deyiblər. Qaradaş, bunun söhbəti nə dəxli var? Sonra dedi ki, meçid bağlanından sonra mənə reytingin, gör ki, show biznesdir, gör ki, mənə reytingin düşüb, mən ona görə qəsdən bilirəm. Qardaş, bunun nə dəxli var? Bunun söhbəti nə dəxli var? Qus, bunun səndən deyirik ki, əqidəvi bildir. Yenə deyir ki, 700 dənə dəlil tapırlar, üzr tapırlar kafirə. Hansı kafirə üzr tapmışır? Bir dənə açıq danış da. Hətta xavariclər üçün də maraqlı olsun. Demirsən, 700 dənə üzr axtarmışıq kafirə. Hansı kafirdir o? Hansı üzrlərdir? Hansı üzrlərdir? Belə sözlərdir, demək, ümumi sözlər olmaz. Xüsusən elm tələbələnə. Biz ondan və onun kimlərdən mövqeylərin xüsusən məsələlər barədə aydınlığa gətirmək istəyirik və salam. Bizim söhbətimiz yoxdur. Ona görə biz qardaşlarla başlayıb ki, Mədinədə gör ki, Veysəl qardaş orada yığdı ki, gör ki, alimlərin yanına getməyi. Qıraqdan Muxan da deyir ki, aha, deyəsən alimlərin bu məsələlər barədə, əqidə məsələlər barədə şey, müzakirə. Əqidə məsələ barədə heç müzakirə getmirdi orada. Sadəcə Veysəl qardaş bizə xahiş elədi ki, bəlkə gedək alim bir şeyxlərin yanına, orada barış, yəni aroz yumşalsın. Biz də dedik ki, qardaş, o cür halına şeyxlərin yanına düzgün gel, gel, gel getmək. Biz onu dəfələrlə çağırmışıq, ağlayıb qarşımızda, deyib bir dələmcə. Bu adam düzəlmir, biz onu oturmuşuq dəfələrlə. O dedik ki, nöşmən çağırıb oturmurlar. Qardaş, səni nə qədər çağırıblar? Ağlamısan, biz hər şeyi danışmaq istəmirik. Burada söhbət gedir din əqidə məsələsidir. Burada azmış dəstələr, bidət əhli, azmışlar, xavariclər, bütün növləri deyirlər ki, o dönüb, o tövbə eləyib. Və biz də deyirik, əgər bu tövbə eləmisənsə, deyinə. Tövbə eləmisənsə, eləmisən, nədə eləmisən? Və eləməmişsən, deyinə eləməmişəm, bəs salam, söhbət bitsin. Söhbətimiz budur, qardaşlar. Şəxsi söhbət mənimlə heç vaxt arasında olmayıb. Olmayıb. Mən şəxsi söhbətə görə bu qədər məsələni qaldırmaq, özü də Mən mane olurdum həmişə qardaşlara ki, lazım da öyle dəvəti görsəl. Lakin indi dəvəti görə danışırıq. Demir ki, deyirdik ki, bəlkə düzəldir, bəlkə, bəlkə, lakin xeyri yoxdur. Şeyh, siz bu suallara konkret olaraq e, cavab olun verməyə qəbul Məsələn, bu mövqeyin aydınlaşılır, cali üzürdür yoxsa yox. Məsələn, cah deyir, üzür deyil. Hətta burada da Yadımdadır ki, sizin yağınızda demişdi ki, artıq 20 il dəvət olub da bəsdir, üzr yoxdur. Gah deyir ki, üzrdür. Mövqə aydın da Sonra namaz qılmayan barədə. Kafirdirsə biz onu itham eləyəmir buna görə. Lakin buna görə itham eləyəmir. Lakin necə görürsən kafir? Təyinlə yoxsa ümumən? Qeyd elə, çünki təkfir cəmatı bu məsələlərlə alladır. Söhbət gedir ki, təkfir cəmatı deyirlər, onlar gətirdiyi məsələləri onun kimi deyir. Bu da onun kimi deyir. Ona görə aydınlıq istəyir o məsələ barədə. Və salam. Deyir, məsələn, üzr, kafirlərə üzr görürlər. Hansı kimdir o kafir? Və nə üzr? Bu məsələlər vardır. Aydınlıq gətirsin və salam. Lakin aydınlıq söhbət tamam başqa şeylərin gedir. Qardaş, 50 dənə kitab yazmısan və ya tərcüm edilmişsən və ya millərlə sən adam qulaq asır, o birisi firqələr də səninlə barədə yaxşıdır, qoy olsun. Qardaş, söhbət bundan gelmir. Bizim səndən istəyimiz, sən mövqevi bildir. O isə bu məsələni cəmaata göy ki, göstərmək istəyir ki, bu şəxsidir, göy ki, onun paxıllığını çəkir, var, çəkən var və s. Qardaş, onunla işimiz yoxdur. Onun paxıllığını çəkən yoxdur əqidə məsələdə mövqeyimiz var. Əqidəmiz var. Aydın olmalıdır və salam. Olar sual birdən. Hə. Bu ə, e, maraqlıdır yəni. Ə, e, əksər Mədinə məzunları bu təkfir məsələsində hansı rəydir? Çünki bəziləri deyirlər ki, qamətdən başqa hamısı belə deyir. Yəni Yalandır. Əlhamdə qardaşlar, əlhamdə qardaşlar hamımız demək olar ki, bir fikir deyil. Ola bilər bəzi fikir məsələlərində indi fikir fərq ola bilər, amma əqidə məsələsi, ümumi məsələdə hamımız birik, əlhamdülillah. Əlhamdülillah. Hətta kim ki aydın da ölkəyim, onunla danışım, o bildirəcək. Amma ola bilər kimsə fərq olsun, düzü mən bilmirəm. Əqidə yox, namazın qılmamalıdır, kafir olmalıdır. Mən bilmirəm, kafir görən qardaşları, bilmirəm. Əksəriyyət hər halda... Əksəriyyət təbii ki, kafir görmür. İnkar eləməyən. Hətta kafir görən, o, mən məsələn, Yenə hətta tərdən heç heç bir fərdlə qeyd mən qeyd etdiyim o üslub ki var fərdlə təkfir eləsə ümumən təkfir yenə bir şey yoxdur. Lakin heç kəs fərdlə hüccət çatmamış təkfir eləmir. Əlhamdülillah mədəni tərbiyə və bizim heç vaxt aramızda belə olmayıb ki, kimsə böyüydü, kimsə e, balacadır. Bizim aramız, biz hamımız bir əlhamdülillah. Hətta əldə görüşürük, otururuq. Biz əlhamdülillah bizim aramızda belə söhbət olmayıb indiyəcəm. Lakin deyir gör ki, biz nə bilim, əmir-ül müminin seçilib, nə bilim, nə hüccətül İslam və müslimin. Boş söhbətlər də olar. Qardaş, söhbət səndən nə tələb olunub, ona deyil. Sənsə səndən tələb olunmayan məsələləri qaldırırsan və istəyirsən şəxsi. Bu dindir, dinlə oynama olmaz. Dində gərək aydın olmalısan, xüsusən əgər dəvətçi. İki başlı danışma, on başlı. Cəmaat bilmir çoxsu, aydın danış ilə. Sadəcə budur, qardaşlar, başqa söhbət yoxdur, fitnə də deyil, söhbət elə də böyüdür. Sadəcə deyilib və salam və mövqeyimiz də budur, və salam. xabələrə qarşı, yoxsa Yox, ümumiyyətlə, e, eyni oxşarlıq ola bilər hansısa firqədə. Məsələn, birinci sahabilərə qarşı, hə, demək olar. Həmçin müsəlmanlara qarşı, ümumən. Demək olar. Yəni, kişilərlər də təkvir edirlər, müsəlmanlar. Yox, ümumiyyətlə, təkvir hamısında var, qardaşlar. Bütün firqələrdə var təkvir. Hətta partiyalar yoxdur, müasir partiyalar. Onlarda təkvir var. Təkvir nədir? Çıxardmırsan, çıxardırsan dindən. Məsələn, hansı bir partiyanı, adi siyasi bir partiyanı götür. Orada olan üzvlərdən biri o partiyan dediyin deməsə, onlar öz partiyasından qovurlar. Yəni, təkfir edirlər. Şəri termindən desək. Ona görə əgər bunlar hamısında təkfir var, şeylərdə təkfir var, xavarişlərdə də, əhl-i sünnədə də var, hamısında. Ən təkfirdə ən adili, ən insaflısı bizik. Elhamdülillah, əhl-i sünnə var, cəma, ən sələflər baxdı, deyirlər... Çünki Şiə məsələrinə görə 12 imamı kim olar deyən kimi qəbul etmirsə kafirdir. Aydındır qardaşlar, hə. Elə bir təkfir onlar edirlər, deyirlər bu onun dünyada hökmüdür. Sən dediyin kimi təkfir qazı olsun da bu onun cəzası tətbiq olunması üçündür. Valla bu da yəni qəribə fikirdir. Yəni belə bir şey fikirdir. deyən olmuyor. Valla bu qəribə fikirdir. Necə bu burada kafirdirsə, orada kafir deyil. Burada kafir olan, orada da kafirdir. Aydındır? Bu qəribə fikirdir. Yox, o, o yoxdur elə şey ki, zahiri, yəni müamilə üçün. Ya, müamilə, qardaşlar, müamilə məsələsi belədir ki, insan ta o vaxta qədər ki, sübut olunmayıbsa ki, o kafirdir, onunla e, müamilə müsəlman müamiləsidir. Sübut olunsa, onda müamilə kafir müamiləsi olacaq və salam. Qardaşlar, bu məsələ əsas deyil. Bu məsələ əsas deyil. Bu məsələ bizdən tələb olmayıb. Bunlar atırlar bu söhbəti ortaya. Frekasında mən sual verdiyim məsələ çox hissəsi müzakirə olundu və əlaqam müsahibə bağlı da. Hmm. Və mən təzədən deyim, ola bilsin, yeni şeylər təşəlləyəsiniz ki, bir, bir hissə olsun ki, yaymaq olsun, yazmaq olsun, asan olsun. Bu əsasən ə, ünvanlanıb sual o bizim aramızda olan bəzi qardaşlar var idi. Kimlər ki, məsələn, onunla bağlı söz-söhbətlərdə və son vaxtda yayılmış məsələdə ə, e, çalışırlar qıraqda durmağa, başı məsələyə qarışmaq, qarışmaq istəmirlər. Və ortada ə, e, əsasən üç dənə e, ə, yəni belə deyim, məsələ atılıb. Birincisi, əvvəldən ə, yayıldı ki, bəzilər tərəfindən ki, bu şəxsi məsələdir. O öz aralarında hədiyyəsini Bu yalandır, mən dedim. İkinci isə tərəf oldu ki, ə, e, heç də bütün elm tələbələri Azərbaycandakılarda, yəni, və ya heç də əksəriyyəti e, Əlxandan təhsil eləmir, yəni ondan çəkindirmir. O yalandır. var ki, məsələn, qaralı dur, belələr var ki, hətta olub üstü. O da yalandır. Axırıncı məclisimizdə hamısı da qol çəkə, hamısı razılıq verir. Yəni, bunu bir çoxlarına məsələ aydındır. Yəni, verilən suallardan artıq aydındır ki, məsələ nə dərəcədədir, nə səviyyədədir. Amma bəzi qardaşlar yenə də olub bir sunu suallar oxumurlar, olub sunu oxuyorlar, başa düşmürlər. Onlara da bax, çatmayıb bu məsələ ki, bu sırf dini məsələdir də və ona görə də həmən o üçüncü hansı ki, sual vermək istəyirəm, onlar bu məsələnin onunla bağlı, ətrafında olan bu e, iradlarla bağlı təhlükəni bəlkə də ələm dərk eləməyiblər ki, hər müsəlmana qarşı, dəvətə qarşı bu nə dərəcə təhlükəlidir. Çünki onlar deyirlər, Allah bitirsinlər ki, burada nə var ki, şəxsi məsələni elə qabarırlar ki, naborot dəvətin dərdini seçənlər özləri də dəvəti ziyan verirlər ki, filan informasiya getdiyində və s. və s. biz ancaq bir də dəhəllə və düşmələri güldürürlər. İndi əgər mümkünsə, çoxsuz bunlar şey oldu, yenə də daha təfərrüatla, bəlkə bu vuru, yəni, ki, hə. birinci məsələ ki, bu şəxsi məsələ deyil. Mən bildiyim qədərilə mətni tədbirlərin əksəriyyəti ən azından konkret suallar qoyublar Rümanlıyıb Ərxan qardaşım. Ki, o filan, filan, filan mənhəc və ə, e, sair məsələlərdə hansılar ki, əslində əhl-i sünnələ təkfirçi və xavariclə arasında ixtilaflı məsələlərdir. Yəni ki, bu məsələdə əhlüsünə bir reylidir, təkfirçilər xavariclə başqa reylidir. Həmin məsələdə o öz mövqeyini bəyan edəsin. Bəli. Onun heç də şəxsi məsələyə heç bir adəti yoxdur. Bəli. Və onlardan biri cəhalətin üzülü olub olması, namaz qılanı, qıl, namazın vacibliyini qəbul edib, amma onu təmbəllikdən qılmayanın hökmü, ki o kafirdə olsa yox, Azərbaycan dərvəsində kufr olması, ə, e, həmsinin bir sıra başqa məsələlər var. Bəzi məsələlər var, hə, əqidə məsələləri hansı ki, və orada hə, bir dənə şəxsi məsələ qeyd olunmur ki, sən Yox, şəxsi deyil məsələ, yenə deyirəm. Bu məsələ şəxsi olmayıb heç vaxt. İkinci orada ə, e, hansı mədələ tələbələridir ya da ki, elm tələbələridir ki, ərkanı müdafiə ilə cibradudurlar. Yəni bu şübhə Yalandır. Bakıda olan siqalar hamısı bir. İzah edilmək və üçüncüsü də ki, bu, həmən o qardaşlara müraciət edəyərsiniz və ə, e, Bəlkə deyərsiniz ki, məsələn, bu məsələ ümumiyyətlə niyə görə məndə tələbələri, elm tələbələri yığışıb, məsləhətləşib və məsləhət biliblər bunu yaymağa və niyə görə bunun aydınlaşdırılmasında ə, vaciblik var və bu şübhəyə ə, düşənlərin təhlükəsi nədir? Yəni, bunun təhlükəsi, gələcəkdə nə təhlükəsi ola bilər ki, indidən siz çalışırsınız, onun qabağını alasınız. Yəni, həmin o müsəlmanlar hansılar ki, qardaşlar, məsələn, bəlkə də Ərkan e, qardaşım tərcümə etdiyi kitablardan, onun dərslərindən təsirlənən ümumiyyətlə faydalanırlar. Onlara ağır gəlir, hələ də qəbul edə bilmirlər ki, bu bu qardaşa belə ciddi problem ola bilər də. Bu nə, nə təhlükəsidir? Hə, deməli, Ərkan qardaş, yəni, ə, e, təbii ki, mühüm məsələlərə toxundu. Birinci, yenə deyirəm, dəfələrlə artıq deyirik bu məsələ. İstəmirik bu məsələ çox danışılsın, şişirdilsin, Burada heç nə yoxdur. Sadəcə biz o adamdan demişik ki, bu məsələlər barədə aydınlıq gətirir və salam. İndiyəcə aydınlıq gətirilməyib. Və yayılır, özü də qeyd edir və başqaları da, bəzi qardaşların təsəvvürdə elə yanana bilər ki, bu şəxsidir, şəxsi deyil bu söhbət, yalandır. Və ümumən mədəni tələbələrdə hamı demək olar ki, birdir. Ola bilərdi, bəzilər mövqeyə görə, bəzilər də nə çəkinirlər, nədən çəkinirlər, mən fikir verirəm. Çünki bu, kim buna qarşıdır, başlayıb nə gəldi yazmağa. Özünüzdə görmürsünüz də, neçə qardaşdan yazıb bəzi şeylər. Özü yalan yazır. Yəni. Ona görə bəzilər istəmirlər məsələ, amma belə ümumən Bakıdakı hamımız demək olar biri. Və e, hansı məsələ idi həmçə üçüncü toxundum? Kənarda duranlar. Bunun, bunun, e, ə, hə, başlanması nədir? Hə, Yəni, təhlükə nədədir? Təhlükə nədədir? Təhlükə ondadır ki, bu fikirlər ki var, bidət əhli, o təhlükəli dəstələr, onlar deyirlər ki, bu o fikirlərdə bizi kimi deyir. Və bu fikirlər elə bir ki, təkandı onlar üçün. Onların, onlar üçün təkandır, onlar üçün qüvvədir. Təzə adamların azmağına səbəbdir. Çünki özü də fikir verirsiniz, xavariclərin arasında alim yoxdur. Olmayıb. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada. Ona görə bunlar kimi seçirlər həmişə, kim biraz yaxşı danışır, tamadadır və ya məsələn, kim biraz ayın belə öyrənib və ya kim gəlib, məsələn, Dubayda 3 ay qalır, Misirdə məsələn 5 ay qalır, Misir orada. Gəlir, bunu verirlər dərhal qabağa, çünki adamları yoxdur, alim yoxdur bunlarda. Bunlarda alim yoxdur. Ona görə bunlar verirlər belə özlərini qabağı, Deyirlər, ha, alim budur. Ona görə bu adamın belə etməsi elə bir ki, onlara bir təkandır. Və məsələlər də təhlükəli məsələlərdir. Təhlükəli nədədir? Biz yenə dedik, söhbətimizin əvvəlində də, namaz, ət və s. onlar bəhanədir. Əsas hakimiyyədir. Əsas Mayda surəsi 44-cü ayədir. Onlar əsas bunu, buna gətirib çıxarmaq istəyirlər. Və bu da nədir? Hakimə qarşı çıxarmağa getirmək. O çox, çox təhlükəli məsələdir. Bu elə belə məsələ deyil, bu inci məsələsi deyil, bu din məsələsidir, əqidə. Ona görə hər kəs bilməlidir, bir söz deyəndə, bir şey eləyəndə onun nəticəsinə hara gəlib çıxır bu. Ona görə qardaşlar, hələ mən çox şərh eləmək istəmirəm bunu. Sadəcə tələb olunub mövqeyin bildirilməlidir və salam. O mövqeyin bildirilməyincə o bidətçidir, aydın da öyle qidəsi. Məlum deyil. Necə ki, bundan qabaq Mustafa İslamoğlu vardı. Onun kəsini görmüşsünüz ki, necə onu tərifləyir, e, dayanmaq olmur, ağlayır adam və s. Hə? Tələb olundu ki, bildir ki, o bidətçidir. İndiyəcən bildirməyib. İndi düz qoş, orada kimsə düz qoş eləyib, belə qırıq-qırıq söhbətlərindən deyiblər ki, abba, abba bildirdi. Bildirməyib, bildirmək açıq aydın olmalıdır. Və s. və s. və s. Yenə deyirəm, bu şəxsi deyil, əqidə din məsələsidir, bəyan etməlidir, qutardı və salam. Yoxsa bidətçidir, onun kitablarının, dərsləri hicr olunmalıdır, tərk olunmalıdır. Hətta onu dəstəkləyənlər, vallahi, mən deyirəm, hətta onu dəstəkləyənlər tərk olunmalıdır. Çünki məsələlər təhlükəli məsələlərdir. Biz o məsələləri istəyirik ona aydınlıq yetirsin və salam. Onun üçün işimiz yoxdur yaxda sual verim. Xamsa həmişə danışanda deyir, mən... Bəsdir, tutaq, vacibdir, bu vacibdir. Yaxşı, yaxşı. Deyir ki, mən mübariz Turab. Hə. Hə, yəni mübariz barəsində aydındır da, Elxan, mübariz hə, aydındır. O üçüncü məlum deyil, o görsənmir ümumiyyətlə, xəbər də yoxdur ondan. Məlum deyil, əgər o da hələ fikirdədirsə, o da təhsil olunur. Və salam. Nəinki o, kim onu dəstəkləsə, təhsil olunacaq. Və salam.